Oidurai iberitz lotuz, Santa Urxula plazatik abiatu da manifestaldia aste arte goizuntan, CGT, FO, FSU eta Solidaire Intersindikalak pabeko deari erantzunez, eta bestalde tokian tokiko lab sindikatua. Aldarrik aldetik, autua bazen, osasun ziurtagiritik, gobernuaren erreformetara, eniautara mendi labeko bozera mailea. Pas sanitarioa dela, derrigorrezko txertoak eh, aurrikusten genuen, eh, ondorio txar batzuk ekarriko zituztela langilentzako, bagenekien somazeko erreforma aurrera tiratuko zuela eta azken egun hauetan indarrean e, jartzen dena, eta Makronek eh, aipatu zuen bezala e, krisi hori pasata gero e, berriz pizteko erretretaren erreforma. guk ikusten duguna inoiz baino gehiago badala momentua antolatzeko eta borrokatzeko, baina ikusten dugun bezala ere oso komplikatua dela, beriziki eh, pas sanitarioa eta txer, derrigorrezko txertuaren inguruko eh, eztabaidak badaude, eztabaida horiek eh, sanoak dira eta eraman behar ditugu, eta guk enpresetan ere eraman behar ditugu eztabaida horiek. Beraz, bai, guk egingo dugu gaurko mobilizazioan beste sindikatuekin batera deitu dugula, nahiz eta konbidatua ez izan paueko intersindikala honetan beti bezala segituko dugu kalean eta kalearen bitartez gula apenak plazarazten. Osasun txekturean beste kezka derri gezko txertua dela errandigu gorka tabernak, ezitzailea da arbonako gure naia ezat egituran lanaren bidez elbarrituen gizarteratzea laguntzen dute. Covid garai eh, hau eh, guretako zaila izan da kudean zan eta orain eh, ono zaila, komplikatzen gaituzte, bapaz sanitarioa eta ba obligazio txerto eh, obligazioarekin. Eta beraz, eh, janeko sektore bat, krisiantzen sektore bati, uh, eh, uh, komplikazioen hartzen dauzkigute eta hortako karrikan eh, karrikaratuak egira, gero bada noski eh, erreforma ba azedikena eta erretretena eta hori guziak erraiten gaitu lotzen gira bertze sindikatuekin eta bertze eh, lankidekin lantegitakoak karrikaragateko. Zertan zailtzen duzuen lana ziurtagiri, osasun ziurtagiri horrek? Janeko giroa txartzen duz, eta badie bai txertatuak eta ez txertatuak, eta ezin ulertu bat bada jenden artean, lan geldialdiak aldiak eh, emendatzen ditu, beraz eh, lanean egiten jendeak lan emendaketa bat badu, errangabe giroa tentsionatzen duela, eta gu ari gira humanoarekin, beraz eh, gure elbagiak ere egero e, hori pairatzen dute, eta hartan ikusten ditugu gande hastan izan dire buraz beste entxiatzen den dienak, erorketa frango, jendak ez dira lanerateldu, beraz egoera horrek zindu hola irauna. Ezkuntza sektu sektorekoak ere karrikan ziren, hauen artean Kati Petrizan, CFSU sindikatuko kidea, berak ere aldarrikapenak zituen bereziki lan xarien aldetik. Gure soldatak ez dira emendatzen, hor eh, azken uh, datuen araberan, Gu gira entzin eh, azkenak, Italiak gure gibelean da, eta gero gu. Uh, alemandarek doblea onkitzen dute, i, leaterrekoak be, eguneko berrogoita hamar gehiago, dena emendatzen da gure eguneroko bizian, salbu gure soldatak. Orduan, bo, aski dugu, ez da seriosa, lan gehiago gal, eta gero eta gehiago galde egiten dit gute, hor erreformak uh, eh, zelutik erortzen dira gelditu gabe, eta gero uh, be, ez dugu medio gehiagorik eta sos mailan be, pobreak bilakatzen gira. Epatu bai, dute, emanaketa tipi bat uste dut eh, erakasle entzat? Bai, justu eta bakarrik uh, hasten direnen dako. Eta nahi mauzu, guretako uh, eh, amabost urtetik goiti edo amar urtetik goiti, behaz usie fitxik kobratzen. Ez gehiago, erridikuloa da.